littafi na ɗaya wanda ruƙayya Ahmed mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya so kashin wannan mun tsaya ne inda Uncle Habib ya shiga ofis ɗinsu na malamai can suka fito tare da wani abokinsa shi ma malami ne ɗan bautar ƙasa suna ce masa Mr. Bolaji da ya rabi ne Sada tsaye a gindin bishiya suka iso anan yace mata ta gyara a dauke ta a hoto da kunya ta kama ta haka nan ta tsaya a jikin katuwar bishiyar maina ya ɗauke ta da hannunsa tana sanye da riga da wando da hijabi na kayan makaranta sannan ya miƙa Mr. Bola jin kyamarar yace ya ɗauke su tare da kyar ta yarda da yawan kowa hotunan ba karamin kyau suka yi ba ya bata wanda suka ɗauka tare guda ɗaya, shi kuma ya ɗauki sauran wanda ya ɗauke ta ita kadai da kuma waɗanda suka dauka tare ita kanta Maryam ta san hoton yayi ta kwarai da gaske lokacin tafiyar Habib na karatowa shakuwar su na ƙaruwa. Maryam ji take idan aka ce zai tafi tamkar ba da gaske ba gani take kamar lokacin ba sai su ba gaba ɗaya a ɗan tsakanin nan sai ta shiga damuwa har wata irin rama take yi shi kansa Habib ɗin jikinsa ya gama yin sanyi Ga shi dai yana murna yana farin ciki ya gama karatu lafiya sannan ya gama bautar ƙasarsa lafiya sannan sai koma gida cikin 'yan uwansa da iyayensa To amma fargabar rabuwa da Maryam ta ya daure wannan baki a ce yayi ta zama a Kano Allah ta bar Maryam ta ci gaba da karatu. Goggo kan ce masa kar ka damu Habibu. Duk hukuncin da ka yanke akan Merama duk ɗaya ne. Ni babu abin da zan ce maka domin ka nuna ƙauna kuma ƙaunar da ka nuna mana sai dai in ta maka addu'ar Allah ya tsare ka a duk inda kake ya kuma baka abin da kake nema duniya da lahira yakan ci daɗin maganganunta sannan yakan yi mata alƙawarin ɗaukar dawainiyar karatun meraman idan har ta gama sakandare kuma idan har yayi nisan kwana ranar juma'a da sahabi suka yi sallama da makarantar su maryam yamma na yi ta wuce gidan sahabi ɗin tana sanye da riga da sani na wani let ruwan hoda ba da bakin gale da bakin takalmi a kafarta tana shiga gidan kai tsaye kofar hajjin din ta wuce a hankali take tafiya tana dan lekawa ta daɗe a tsaye a bakin ƙofar tana tunanin yin sallama domin kunya take shi sosai da ƙarje ta daure ta yi sallama yana zaune a falon ya tuna takardu da sauran tarkacen kayan shi a gaba kamar daga sama sai ya tsinkayi muryarta lokacin da take yin sallama yayi saurin dago kanshi tare da amsawa ta dan ko kaɗan da fuskarta suka haɗa ido sai ya saki murmushi yana faɗin ki shigo mana kika tsaya a wace ta saki kofar sannan ta shigo cikin kwal a ƙasa ta zauna tana kai da shi ta kawai yake duk duk sai ya ga yau ta ci kullun shiga damuwa yi saurin kawai da kansa daga kallon ta yana faɗin kin ji ni shiru ko wai ina ta sauri ne in haɗa kayan nan dan gobe da sassafe samu tafi da in fitan nan dan yana son mu isa da wuri yana da abubuwan da zai yi a gobe. ba ta yi magana ba sai ta matso kusa da shi ta fara taya shi gyara takardun sannan ta ce na gaci ai ko ba za ka samu damar zuwa ba ne yau shi ya sa na ce bari ni na so ya kura mata ido sannan ya ɗan girgiza kai yana faɗin haba Maryam yanzu kina ganin akwai wani usuri da zai hana ni zuwa yi muku sallama ke da goggo? ta ɗago idanunta shi ma kallon ta yake yi ta saki ajiyar zuciya amma ba ta ce komai ba yace yanzu haka ku ne a raina ina ta Allah Allah in gama in fita domin ba na son sai dare in ce zan zauna saman gyaran kayan ta danyi ƙasa da murya ta sannan ta ce yanzu idan ka tafi sai yaushe ya ɗan dakata da abin da yake yi sannan ya kura mata ido ya ɗan saukar da idan tare da yin ajiyar zuciya ya yace karki damu Maryam in sha Allahu, ba san da ba za ki gadi kin san ba wai daga na tafi zan fara aiki ba dole sai an naima min aiki a hankali to a dan wannan zaman da zan yi na san ina da lokaci sosai saboda haka zan dinga zuwa a lokaci lokaci ta ɗan yi murmushi daga jin maganar da ya kasan ta yi mata daɗi ya ci gaba da magana Maryam ina son ko da yaushe ki kasance mai son karatu sannan ki zama mai kama kai ki a duk inda kike duk da dai na san ba ki da matsala ban taɓa ganin kin aikata wani abu na aisha ba to amma duk da haka ya kamata ki sake rike mutuncinki kin san yanzu ke ba yarinya ba bace girma kike a koda yaushe saboda haka nake son ki ci gaba da jan girman ki a duk inda kika samu kanki da kuma wani abu da kike so dan Allah kar ki ci nauyi ki fada wa Saudatu na san insha Allah za ki same ni na gode, kuma in Allah ya yarda son kwatanta domin ni mai biyayya a kan dokokin da suka gindaya min yaji wani daɗi ya shige shi a cikin dariya yace to na gode Maryam a nan da suka ci gaba da gyaran kayan suna hira yawanci hirar ta su duk nasiha ce suna gamawa ta share falon tas a lokacin an fara kiran sallar magriba ta ajiye tsintsiyar tana faɗin zan tafi uncle ya ɗan kalle shi ya ce ba za ki kira in yi alwala mu fita tare ba ta ɗan kwantar da kanta kaɗan tana faɗin ka yi haƙuri akwai mutane da yawa a waje kuma kar ka rasa jam'i ya ce to shi kenan ki je gida ni ma ina zuwa idan na yi sallar isha'i bayan ta da sallar isha'i bata ko tashi daga wajen ba saboda tsabar tunanin da take yi na tafiyar Habibu sai ya shigo da sallama hannun sarƙe da manyan ledoji guda biyu sai ya haya da wani abokinsa da suke bin su a baya ɗauke da manyan kwalaye a kansu ya ajiye ledar a gaban gwaggo da ke ƙoƙarin sallamar sallar da take yi sannan ya kama wa yaran ya sauke musu yana faɗin yawa ya haya da Abdullahi na gode ko ya ciro ɗari biyu a alfihunsa ya basu su kuwa suka fita suna murna Maryam ta jawo kujerar da ya saba zama a kanta tana ƙoƙarin ta ajiye masa tana tunanin idan ya zauna yau ko sai wani tsawon lokaci zai sake dawowa ya zauna a kanta bayan ta Hajiye ne ta saurin dukawa tana masa sannu da suwa. Kallanta kawai yake da a cikin duhu ne. Dan babu wuta sai fitilar gwaggwa da ke can gefe a ajiye. To amma ta gane ita yake kallo. Kafin yayi magana sai ya ji gwaggwa faɗin Habibu ne sannu da suwa. Ya saurin rusunawa yana faɗin ni ne gwaggwa ina wuni. a nan dai suka gaisa ya ce mata yau bata gan shi ba ko wallahi ina san ina ta faman shirya kayana ne saboda tafiyar ta sassafa ce Gwagwa ta ce haba Habibu ai babu komai kana iya ƙoƙari, ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi babu abin da zan ce da kai a kullum sai fata na gari Allah ya ka suriya ɗaya ba ya sa su ji ɗanka kai ma yace amina a kwali yaushe yana jin dadin irin addu'o'in da gogo ke masa yace dama na zo ne in muku sallama ne kuma insha Allah kamar yadda ne alƙawari zan ci gaba da daukar karatun Maryam duk kuma lokacin da na samu dama zan dinga zuwa muna gaisawa ta ce babu komai karka damu Allah ubangiji ya baka wuyan ɗauka. yace amin ya sake cewa ga ɗan kayayyaki nan babu yawa ke da Maryam ne sai ku dinga amfani da shi kafin in je in sake turowa gwagwa ta ce kai Habibu dan Allah ka daina tsora wa kanka wahala irin wannan kaya haka yace babu komai gwagwa a tsakanin mu ai mun sama ɗaya babu zantan wahala tace to mun gode sosai ya miƙe yana faɗin bari in shiga ƙofar Annabi sallama ya miƙe gwaggwata ce ke me rama ɗebo yakin nan ki ne musu ya haya su kai maka gida dan ke kaɗai ba za ki iya ɗauka mai sauraro a nan samu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya